Tim Jimat punya cerita dengan judul Punden Bah Gending. kampungku ana wewaler utawa ilailo kang ora ngolehake wargane nanggap tontonan kang migunake perangkat gamelan kaya dene wayang ketoprak lan ludruk miturut cerita kang nate tak tampa jarene sing bau reksa utawa danyange kampungku sing ora maringi palilah danyang sing dikarepake ya kuwi sing sumare ing ngisor wit jerakah sak pinggire kali sisih kidul wong-wong ngarani Mbah Gending piye mula bukane kok diparapi Mbah Gending ora ana katrangan kang gumathok jarene nate ana warga sing rak pawaler kuwi nekat nanggap wayang nalika mantu anake bini sepuh desa wis ngelingake amprih murungake ni nanggap wayang nanging pitutur kuwi disepelekake jarene ila-ila mau mung gugon Tuhan akibate nalika tiba tempuk ing gawi wiwit isuk nganti bengi keganggu tumuruning udan sinartan bledek nyamber-nyamber lan sing luwih ternyuhake tumapak wanci gagat rahino ujug-ujug ana wong kang bengok-bengok ngabarake yen mantene lanang wadon ilang saka tilamsari sari Suasana dadi geger. Kabeh brayat padha bingung golek ingalor alor ngidul. Wekasane manten anyar mau tinemu wis mati dadi layon. Kumambang ing kedung kang dumunung persis sak ngisore saryane Mbah Genting. Kamangka ora ana sing mangerteni kapan lan lewat endi temanten lanang wadon kuwi anggone metu saka ngomah. Wiwit dina kuwi warga dadi percaya marang anane wewaler. kang ora ngolehake nanggap tontonan kang nganggo iringan gamelan utawa gending. Aja meneh kok nanggap wayang utawa ketoprak. Selagine nutuk gambang wae ora ana sing wani. Wedi yen kena walat lan digawa lunga dening Mbah Gending, didadekne niyaga ing alaming lelembut kana. cerita kuwi pitakone Januar marang aku nalika padha mancing ing kali mburi omah yen aku ya antarane percaya karo orar percaya mergo nyatane ora ana warga sing wani nanggap wayang utawa naku gamelan ing kene ora percaya ya mergo durung tau ngalami dhewe aku yo kok percaya to Januar nanggapi wangsulanku karo ngekep udut sinambi nyambit welasane merga krasa ana iwak sing nyaut pancinge nanging luput soalé wis akeh kedadian nyolo sing nate dak rungokke saka wong-wong mbok kuwi bener mbok ora lho nanging kuwi ora pisan pindho kedadian dadine aku ya melu percaya bacute karo masang bangi cacing ing mata pancinge rampung masang bangi walesan banjur diulur menyang kali meneh januar banjur bali lungguh ing oyot randualas kang pating petongol gedhe-gedhe ing pinggir kali. Nerusake ngakepi udut sinambi nguaske gagang walesane. Suasana bali amem. Aku isih konsentrasi karo anggonku mancing. Semono goyanuar. Kowe tau krungu cerita apa, Wahyan? Ya werna-werna, kaya Mbah Kemis kae. jarene pas bengi-bengi nalika arep bebuang ing kali ditemoni dening boyo putih ngene-ngene Mbah Gending lho nalika semono beneri pas padang bulan dadine najan lamat-lamat banyune kali katon lerap-lerap Mbah Kemis wuru nganggone arep bebuang utawa arep ngengek mergo meruwi boyo putih sak dipan gedene ing tengah kali motone mencorong sak bal tenis lho Aku ratu manggap Januar nuli mbacutake kojae. Lan jebule ora mung Mbah Kemis wae sing tau diweruhi baya putih kuwi. Ha ibuku dhewe go ngalami lho. Mung bedane ibuku ra nyumurupi blegere baya putih kuwi. Ning gur ngrungu suarane banyu jemlegur kaya jeguran barang gedhe ngono lho. Lan kacek sedilit saka suara jemlegur kuwi kok ana wong jala kang sajak kedungsangan mentas saka kali. Nalika ditakoni dening ibuku, geni apa ora sida golek iwak jarine ora oleh dening bae lah niku boyo putih ngene ngerani pun bae jadi bapak teng lepen ngono e jarine wong jolo mau terus meneh Mbah Samijo kae bae Darto sing tegalane persis sing sisih wetane wit jerakah kae lho nalika ringkes-ringkes arep mulih saka tegalan dadak dipuri macan gembong sak gudel gedene rupane putih loreng-loreng ireng lagi ndekem ing isor wit jerakah persis ing sisih tengene kuburane Mbah Gending. Amripate mencoro ngewaske Mbah Samijo karo gereng, ngisi siunge. Lah masak Samijo dhewe yo melayu kepoyoh-poyoh jarene. Adan luhur keprungu ngaluk-ngaluk saka corong speker langgang Ora krasa setugel dina wis tak liwati karo Januar ing pinggir kali kene. Mancing oleh ora mingsro gur oleh iwak ndoso papat karo kleting 11 siji.

tembungku karo gulung pancing lan ringkes-ringkes arep mulih. Januar senajan kagol sidane uga melu ringkes-ringkes. Eh, kok bengi nake branjang wae piye? Branjange tak nyilih dhuweke Mbah Poni. Januar usul marang aku. Sajai isih durung trimo mergoleh iwak sithik. Kanggo nelegani atine kanca kentelku kuwi aku mantuk liyane. Kula nuwun, Mbah. Mangga. Sapa ya? Oh, kowe to Yan. Ana apa, Le? Pitakone Mbah Poni bareng ngerti yen sing moro aku lan Januar. Ajeng ngampil branjang, Mbah, kangge pados ulam. Wah. Lah branjange durung tak jahit. Wingi jebol rungko berjahit, eh. Januar sajak gelo atine oleh pangsulan kang kaya mangkono. Sajake Mbah Poni tanggap ing sasmita banjur ada-ada nyilih jolo. Nek jolo wae piye le? Januar nguaske aku. Sajak njaluk tetimbangan. Kuatir yen aku wegah diajak jolo iwak sebab jolo genah dadak kudu kungkum ing jero banyu. yen beranjang rak kari metingkrang ana dhuwur gubuk wae karo ngenteni kebaki wak wekasane aku mantuk-mantuk Ngenpun pun mbah napa-napa mbah pokoke saged kantuk ulam ngoten lho sing duwe omah banjur mlebu let sedhela metu maneh karo nyangking jolo. iki jalane yen arep nggawa kepis semantel ana kulon omah kae lho arep donjolane ngendi ta teng lepen kidul mriku mawon Mbah aku sing mangsuli mergo Januar wis ndisihi laku arep njupuk kepis ngati-ati ya Le aja do sembrono apa meneh wancine padang bulan kaya ngene lho diwiwiti jolo saka kali sisih wetan saka ngisor tetek cedhak kedung bunten januar sing jolo dene aku sing madhai iwak utawa urang menyang jero kepis bengi kuwi bener padhang bulan langite sumilak resik lintang-lintang pating kerlip ing angkasa Hanyu kali katon lerat-lerat balekake sunaran bulan kang bunder moblong-moblong angin sumilir midhit sinambi reng-rengeng lan ngeket udut aku sakloron tambah semangat anggone njolo iwak bengiku sajak beda banget wayah padang bulan iwak-iwak pating petumul baris ngambanging banyu kali semono go orange gede-gede pating peletik meletik-meletik ing tengah kali saking senenge oleh iwak ora krasa aku wong sak loro lumaku sangsaya mangulon nyedhaki wit jagah kang gedhe bergagah ing pundene Mbah Gending sorotan sunare bulan swasana tansaya angker wingit sepi ting Suara kewan-kewan wengi nyarai njerboboke ulu kitok. ora mikir yen wancine ngancik tengah wengi aku. Ujug-ujug aku krasa merinding kabeh. Wulu gitokku mengkorok mergono swara manuk benci. Sajake swara kuwi asale saka wit jerakah. Yan, atiku kok ujug-ujug rasane wah kepenak. Aku bisik-bisik marang Januar. Atiku ketar-ketir mergo ngepasi ing ngisore ayang-ayang wit jerakah. katon medheni wong. Lah, kowe lak gur mergo suarane manuk buncik kuwi mau to kok wedi barang to. Januar saja ayem bae karo narik jolone alon-alon. Januar KATONI wis lali karo critane dhewe mawawan. Mergo wis kepilut dening iwak lan urang kang sajak ngiwiwi njaluk dijolo. Lan ora let suwe saka swara bencih mau banjur kesusul lamat-lamat swara gamelan kang rangin. Hatiku saya cilik, apa meneh ngelingi anggon kunjolo iki pas ing pundene Mbah Gending. Sak ngisore wit jerangkah. Ya, kaya apa gak krungu suara gending to? Aku bisik-bisik karo mepet ke awakku mergo keweden. Krungu paling lek Karmin kae to, lagi nyetel radio ngerungok nih wayang radio Istana FM Jenegoro kuwi lho. semaure Januar karo ngibarake jolone. Mo kalian nek di suara radio istana mugi apal suarane Ki Banu Asmara karo Mbah Bagong nek siaran. Iki suarane sajake kok medeni nul. Lah omahe lek Karmen dhewe rak yo adoh saka kene to. Januar ora semaur. Mergo lagi narik jololan sajak kabutan. Wah, lewak gede sajake. Iwan ana narik jolo ne. Aku kepeksa nulungi Januar narik jolo. Pancen yo abot temenan. Nek ora oleh iwak gedhe yo Yakub barang abot ing jero kali. Alon-alon jolo tak gulung wong loro. Sitik mboko sitik katon barang gedhe gilap-gilap kena sunare rembulan. Sajake iwak gedhe sing kesangkut ing jero jolo. Ketara saka sisike mantulake cahya nimbulan. bulan. Apa kuwi? Januar jumlah karungi patake jolo nalika weruh jebul sing kesangkut ing jero jolo endas ulo sak gelugu gedene aku kami tenggengen ora iso bah ora iso bengok otot banyuku kaya dilolosi sikil rasane wel-welan meripate ulo kuwi mencorong kuning semua bang kaya kaya mentelengi aku aneh ulo iku duwe cengger warnane abang ilate tansah melet-melet lan sing luwih gegirisi meneh awake ula mau semampir ing pucuking wit jerakah meluntir-meluntir ing pang dene ndase nyilem ana jero banyu ngarepku persis aku banjur melayu sakwate nututi Januar sing wis ndisi mentas kepis kang mencep-mencep kebak iwak lan orang tak kipatake ngono wae sing penting melayu golek selamat timbang diuntal ulo mentah-mentah sing gedene ora sak baene mau tekan ngarep omah terus ambruk nglimpruk ing lencak lemes banjur maktek ora eling apa Wuruh-wuruh wis dadi layatane wong akeh. Wedi kura karo-karuan. Iku aku banjur percaya nek to ing desaku ana wewaler ila-ila ora oleh nanggap perangkat gamelan kabeh para leluhur pancen kudu dihormati aja nganti wani lan orang ngormati marang para leluhur kita iki cerita nyata sing tak alami saka aku Darmo bersama Pim